Egun lagunok, zuokin otzartaga eskolako izadi irratia. Gaur ostirala urtarriaren hogeian zeigarren be mailakoek hitz egingo dizuegu. Oso ondo dakizuenez, hau da 2008ko urteko lehen irratzaioa. Espero dugu zuen gustukoa izatea. Ni lana naiz eta irratzaio honen izataria izango naiz. Orain orkestu nahi dizuen nirekin daude lagunak. Aritz eta izarok ingelezeko tartetzoaz arduratuko dira. Aritz eta aritzek eguraldiren berri emango digu ere bai. Izarok urte berri emango digu. Aiza eta Adrianek asmakizunak esango dizkigute. Jose kalbiste berezi bat eskainiko digu. Aste honetako urrezko zaldia nahiarak eskainiko digu eta die, eta adiegon naiararekin. Aste honetako galderak bera esango ditu eta. Azteko prez gaudenez ingeleseko tartearekin. Usten zaituztego. Good morning aritzan izaro. Hello everybody. You are listening to Otsartagas radio program. My name is Isaro. Yes, welcome to the English section. I am Aritz. Today is Friday, 20, 20, 20th of January 2000. I'm 17. How are you you today? I'm fine now. We are going to the that we have within last week. The infantil colony of Perales is located next to the Mundaka estuary in the heart of the Urdaibai's biosphere reserve. Children here have the opportunity to live in full contact with nature for a fair days with a participity for 180 boys and girls. It occupies a space of 78,000 squ square meters divi divided into several areas. There are the buildings of the colony itself and an and of sports facilities. environment and certain facilities to organize educational os sporting and playing activities for boys and girls like us. We have enjoyed it a lot. We are finishing our sections and from here one we want to thank to our teachers, Maite and Maribel, the possibility to go to su carreta. Thank you. Bye bye. Enjoy the weekend. Horain jakin dezagun gaurko eguraldiren berri. Aritz esango diguzu eguraldi egiten duen gaur? Bai, noski. Aste, aste osoan zehar bezala, gaur di egiten du. Eta gure eskolako termometroak bakarrik markatzen ditu bi gradu. Orduak igaro alean, temperatura igoko da pizka bat. Hala ere, atxeden aldian jarraituko du neguko giroa. Beraz ezin duzu epateratera berukirik gabe, naiz eta zerua odeirik gabe ikusi. Gaurko eguraldi badakigu eta orain jakin nahi dugu ea gaur norbaiten urte betetzea den. Izaro, zuk badakizu hori? Bai, badakit, eta esan behar dizuet gaur ume baten urte betetxea dela. Lehenengo mailako Enaiz Lopezek zazpi urte betetzen ditu. Baina aukera aprobetsatu nahi dut, urtea hasi zenetik urte betetxea ospatu ditu, dutenei zoriontzeko. Urtarrilaren batean zigaren mailako pei ortegak ama bi urte bete zituen. Urtarrilaren iruan laugarren mailako Adrian Lopezek amaika urte bete zituen. Urtarrilaren bostean zigarren mailako naikari Perezek amabi urte bete zituen. Urtarrilaren zeian laugarren mailako naia Luisek amar urte bete zituen. Urtarrilaren bederatzean lehenengo mailako Estefania Hernandezek zazpi urte bete zituen. Urtarrilaren amarrean bosgarren mailako izar horrikak amaika urte bete zituen. Urtarrilaren amairuan irugarren mailako aritz binagrek urte bete zituen, eta logarre mailako jonatan baldezek amaika urte bete zituen. Urtarriaren amalauan, logarre mailako unai mesak amair, amar urte bete zituen. Urtarriaren amazortzian, zigarre mailako leire martinezek amabi urte bete zituen. Zorionak guztioi. Zorionak! Zuen asmakizunen tartea dugu. Aizea esango diguzu zei garkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengoz aurreko iratsaioaren asmakizunen eta galderen erantzunak eta sarituak izan diren izenak arreatuko ditugu. Lehenengo asmakizuna, izpilua. Bigarren asmakizuna, hiru erregeak. Lehenengo galdera, neguan. Bigarren galdera, inork ez. Hirugarren galdera, jaiak etxean. Laugarren galdera, nik egin dut. Irabazleak hauezek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, bigarren mailako Noemi Arrabal. Bigarren zikloko irabazlea, laugarren mailako Aizea Rodríguez. Irugarren zikloko irabazlea, zigarren mailako Eber Díaz. Sorionak irukote horri. Orain bai, badatoz aste honetakoak. Entzun adi. Hau da, lehenengoa. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, artilesko zuge luzea. Iztarria babesten du, neguan lepo inguruan lotuta, udan armairu barruan ondo gordeta. Berriro zango dut, adiegon, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, artilesko zuge luzea. Iztarria babesten du, neguan lepo inguruan lotuta, udan armairu barruan ondo gordeta. orain bigarrena, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, zuria eta hotza, polita eta divertigarria. Mendian agertzen denean, ondo pasatzen dugu, bola bolak botatzen edo panpinak egiten. Errepikatu egingo dut, entzun ondo. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, zuria eta hotza, polita eta divertigarria. Mendian agertzen denean, ondo pasatzen dugu, bolak botatzen edo panpinak egiten. Gogoratu, erantzuterakoan ondo idatzi eta postontzian sartu. Suerte! Aurrera goaz zirratzaio honetan eta orain josek gaur egungo albiste bat eskainiko digu. Segurazki egun hauetan zuetariko asko gripea dela eta gaizorik egon zarete. Hortengo gripea ez da bereziki gogorra. Oiko sintomak sortzen ari da, sukarra, artikulazio komina, gorputxaldi txarra, estula... Normalean, virusari arnazketa aparatua gustatzen zaio, baina edozein organoetara jo dezake. Bereziki gazteei erasotzen ari zaie, amala urtetik beherakoei. Gripea dugunean gure immunitate sistemak haren aurkako erantzuna sortzen du eta horrek urte luzez irauten du gure gorputzea. Gazteok oraindik gutxi ezagutu dugu birusa, beraz defentsa gutxiago dugu. Zenbat eta adin handiagoa orduan eta prestatuagoa gaude. Kalte handiagoa ordea adinekoei egiten die, bestelako eritasunak ere badituztelako. Beraz, medikuek prebentzio neurriak hartzea aholkatu dute, adibidez, etxe, bulego, lantoki eta eskolak ondo airestatu. Leiot, leioak egunero minutu batzuetan ondo zabaldu behar dira, airea garbitzeko. Eskuak askotan garbitu behar dira, birusa jatekoarekin ez irensteko. Estule egin duen baten birusak ingurura zabaltzen dira. Guk ikutzen badugu eta gero eskua garbitu gabe jaten badugu guk jasotzen dugu birusa. Gaizu daudenei, behin erabili eta botatzeko mukusapiak aurkatu dizkiete, Eta doministiku eta estul egitean hau astaltzeko, hau astaltzeko. Besteak ez gaizotzeko. Behin gaizotuz gero, lasaitasunez hartzeko gomendatzen dute. Gripe bat baino ez da, berez pasatzen da. Ondo hidratatu atxeden hartu eta sukarra eteteko antitermikoak hartu. Ez da besterik egin behar. Eta arazorik izan ez gero, medikoaren garaio. Espero dugu informazio hau guztiontzako baliogarrea izatea. eta orain Urrezko ezaldia Entzunari Urrezko ezaldia Entzun ondo, zauritu naiz Berriro esango dut, zauritu naiz Ez ahaztu, aitzakirik gabe Maritzoren txokan arkituko duzue Bukatzeko gaurko irratzaioren inguruko galderak naiarak esango dizkizue. Erne Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, zein da aste honetako urrezko esaldia? Hirugarren galdera, nori izan da irratxaio honen esataria? Laugarren galdera, zeri buruz izan da gaurko albistea? Berriro irakurriko ditut, adiagon. Lehenengo galdera, zenbat grado markatzen ditu gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, zein da aste honetako urrezko esaldia? Irugarren galdera, nore izan da irratzaio honen esataria? Logarren galdera, zeri izan da gaurko albistea? Hemen amaitzen da gure gaurko irratzaioa, entzule lagunak, gaurkoz gureak egin du. Ondo pasatu zelutenakoan, agur!